Gravas trovi taugain temoin. Por la ciutaga funcciado de la Esperanta retradio, necessas verci ciutage articolon. Ciutiu articolo estis jam verkita en alia lingvo ol Esperanto, tio ne vere gravas, char la traduc laboro hodiau ne plus estas granda problemo oni ja povas uzi la automatan tradukilon de Google, kai oni povas sendi la artikolon al alia esperantisto, kiu korektos malglatajoin de la traduko. Se oni havas pretan, korektitan tekston en la mano, tiam ankaŭ la voĉo registrado estas sufiĉe facile farebla. Ciar portio oni besonas nur compufonon, au tabuletan computilon, cion oni povas usi tiu cele. Nun sequas la voce registrado, ciu ja postulas de la parolanto generale bonan parol capablon, cae precipe bonan prononcon de esperanto. Do, tiun taskon povas plenumi homo, cun suffice bela vocio cae cun regado de la esperanta prononzo. Tio signifas che la parolanto ne besonas regi la lingvon concerne grandan stocon au concerne grammaticon, se sufficias che la parolanto comprenu cion si au li lautlegas porce la texto ricevu la animon de la homo ciu lautlegas gin. Se la tasco de voce registrado estas plenumita, tiam ancora necessas prilabori la registrajon por forvisci eraroin, bruoin, cae tiel plu. Tion povas plenumi la persono kiu registris la texton, sed eblas ancau sendi la malnetan son registrajon ret poste al alia esperantisto kiu plenumas tiun laboron. Post al dono de convena bildo, la son articolo estos preta por en retigo. La prescribita laboro nun ocasas de pli ol de chiaroi ciu tage. Cun laboras plurai homoi el plurai continentoi, cae la cun laboro funccias perfecte, helpe de la interreto sed estas unu afero, ciu postulas ciu tagan fortos trecion por atingi tiun belan resulton de ciu taga son articolo. Temas pri la trovado de temo. Gi estu laueble politike cae ideologie neutrala, cae gi presentu cefe aferoin el la nun tempo. Temoi ja principe abundas, sed nia ne estas jurnalistoi, sed legantoi de articoloi en nia concerna gazetaro. Nito devas cerpi nian temon el tiu gazetaro, cae verci nian articolon lau articolo cium ni trovis tie. La articolo estu nec tro longa, nec tro mal longa, char son articolo dauru aberage quin minutoin. Tio estas bone digestebla porcio da informoi helpe de Esperanto. Ciu aldona cun laboranto pli faciligas la taskon pri trovo de temo. Cie en la mondo aperas novai aferoi, solvigas problemoi, ocasas progresso socia, cultura, economia. Pri tio indas rapporti. Do, sen depende en kiu lando vi vivas. Se vi disponas pri informoi, kiuin vi povas al alla mondo, tiam vi povas, kiel daura auscultanto de esperanta retradio, subteni nian agadon per via cun laboro. Plei gravas ricevi articolon pri tauga temo. La ceteron eblas organizi ancau se vi ne disponas pri ciui prescribitai rimedoi cae capabloi. Sed estus certe bele por vi audi vian propran vocion en la conscio che gi estos audata de homoi en la tuta mondo. Por contacti min tiu cele, bon volus endi vian proponon aliena retposta adresso retradio ce aldone.do e. Mi antau gioias pri via messaggio.